zetu au tuache kufanya tupendavyo katika mali zetu ama hakika wewe ni mstahimilivu kweli na mwongofu qala ya qaumi araaitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب akasema enyi watu wangu Mwaonaje ikiwa ninayo dalili wazi inayotokana na Mola wangu mlezi na ikawa yeye ameniruzuku riziki njema kutoka kwake wala mimi sipendi kukuhalifuni nikafanya yale ninayokukatazeni sitaki ila kutengeneza kiasi ninavyoweza na sipati kuwezeshwa haya ila na Mwenyezi Mungu kwake yeye ninategemea na kwake yeye naelekea waya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد na enyi watu wangu kukhalifiana nami kusikupelekeeni hata mkasibiwa kama walivyosibiwa watu wa Nuhu au watu wa Hud au watu wa Saleh na watu wa Lot si mbali nanyi. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud, naombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, tena tubuni kwake hakika mula wangu mlezi ni mwenye kurehemu na mwenye upendo. Qalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifan wa laula rahtuka larajamnak ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز Wakasema, ewe Shuaibu, mengi katika hayo unayoyasema hatuyafahamu. Na sisi tunakuona huna nguvu kwetu. Lau kuwa si jamaa zako tungekupiga mawe wala wewe si mtukufu kwetu. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaykum min Allahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya إن ربي بما تعملون محيط akasema enyi watu wangu kwani jamaa zangu ni watukufu zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu na yeye mmemuweka nyuma ya migongo yenu hakika Mola wangu mlezi ni mwenye kuyazunguka yote nayoyatenda.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 الله أكبر الله أكبر لا kwa watu wa Madiana tulimtuma ndugu yao kwa nasaba na mapenzi na kuniana huruma Shuaib. Aliwaambia, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Nyinyi hamna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, wala msipunguze vipimo na mizani mnapouzia watu vitu vya kupimwa kwa pishi au kwa mizani. Hakika mimi na kuoneni ni watu wa kutarajiwa kheri kwa kumshukuru na kumtii Mwenyezi Mungu na kuwapa watu haki zao kamili. Na mimi nakuhofieni ikiwa hamtaishukuru kheri ya Mwenyezi Mungu na hamuitikia amri yake. Isije kukuteremkieni adhabu ya siku msioweza kuvikimbia vitisho vyake. Kwa kuwa hivyo huwazinga wanaoadhibiwa wasipate njia ya kusalimika. Hizi aya mbili zinakataza kupunja kwa vipimo na mizani kwa kuwa ni uhalifu na ustahiki kupewa adhabu na kuadhiriwa. Makosa haya ya kupunja na udanganyifu pia yanahesabiwa ni uhalifu hata katika kanuni za kutungwa za dikrii. Na katika Kurani tukufu ni moja katika njia ya kulinda mali. Nchi ya Madiana ipo baina ya kaskazini ya Hijaz na kusini ya Sham. Na hii ilikuwa imejaa miti ikiitwa laika yaani machakani na Mwenyezi Mungu aliwapelekea adhabu kwa sababu ya uasi wao. Enyi watu wangu, toeni vipimo na mizani sawa na kwa uadilifu pale mnapouza wala msiwapunje watu vitu vyao wala msifanye ujeuri na fisadi katika nchi kwa kuiba mali ya watu na kupokonya au kuvamia wapita njia mkifanya fisadi ndiyo chumo la maisha yenu kidogo kinachokuzidieni katika mali ya halali aliyokuruzukuni Mwenyezi Mungu ni bora kwenu kuliko chungu ya mali mnayokusanya kwa njia haramu ikiwa nyinyi kweli mnamuamini Mwenyezi Mungu na mnaepuka aliyokukatazeni, basi jipimeni nafsi zenu na mumwangalie Mola wenu mlezi, mimi si mlinzi wenu wa kuchunga vitendo vyenu na kukupimieni. Wakasema kwa maskhara na kejeli, ewe Shuaibu, kutokana na Mola mlezi wangu, naye akaniruzuku kwa fadhila zake riziki iliyo njema. Je, ingelinifalia mimi nifiche aliyoniamrisha kufikishieni? nako ni kuacha kuabudu masanamu na kukutakeni mtimize vipimo na mizani na muache kufanya uharibifu katika nchi. Na mimi si kama ninapenda kwenda kutenda hayo ninayokatazeni wala sitaki kwa mawaidha yangu na nasaha zangu na amri zangu na makatazo yangu ila kutengeneza kwa kadri ya ukomo wa uwezo wangu na juhudi yangu kama nilivyojaliwa wala sina uwezo wa kuifikiria haki na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu na kuungwa mkono naye. Na ninamtegemea yeye peke yake na kwake yeye tu ndiyo ninarejea. Na enyi watu, hizi ikhtilafu zilizopo baina yangu na nyinyi zitakupelekeeni kufanya inda na mkashikilia ukafiri hata yakakupateni yaliyowapata kaumu ya Nuhu na kaumu ya Hud na kaumu ya Salih na walazama na pahala pa kaumu Lut na maangamizo yao si mbali nanyi basi zingatieni ya siku sibuni yaliyowasibu hao na mtakeni Mwenyezi Mungu akusameheni madhambi yenu na rejeni kwake kwa majuto mkiomba maghfira kila mtendapo dhambi hakika Mola wangu mlezi ni mwingi wa rehma ni mwenye mapenzi wasamehe wenye kutubu na anawapenda mwenye kurejea kwake wakasema ewe shuaibu mengi unayoyasema sisi hatuyafahamu na sisi tunakuhakikishia kuwa sisi tunakuona wewe dhaifu, huna nguvu zozote za kujitetea wala kutukinaisha tukitaka kukutenda unayoyachukia. Na lau kuwa si kwa wema wetu kwa jamaa zako, kwani wao wanafuata dini yetu, tungelikuulia mbali kwa kukupiga mawe. Na wewe si mtukufu kati yetu hata tukutukuze, na tukuheshimu, na tukukirimu, na tuache kukuua kwa mawe. Ni wema tunawafanyia jamaa zako tu ndio unaotuzuia tusikuwe Akasema Shuaibu, enyi watu wangu, hivyo jamaa zangu ndio wanastahiki kufanyiwa wema kuliko Mwenyezi Mungu. Wao mnawakumbuka na mkataka kunifanyia jamala mimi kwa ajili yao. Lakini yeye mmemsahau na mkamfanya kama kitu kilichotupiliwa mbali nyuma migongo yenu. Hakika Mola mlezi wangu ni mwenye kuyazunguka yote mnayoyafanya kwa kuyajua hapana linalofichikana kwake katika vitendo vyenu na atakuhesabieni kwavyo hata ikiwa nyinyi mtasahau. Enyi watu wangu, tendeni mnayoweza nyinyi kuyatenda. Kama msikilizi nasaha zangu, mimi naendelea kushikilia kutenda kinyume na vitendo vyenu. Na hapo tutakujajua ni nani kati yetu atakayefikwa na adhabu ya kumfedhehi na kumdhalilisha na ni nani kati yetu ni mmongo mimi nayekuonyeni na adhabu au nyinyi mnaonionya kunifukuza katika mji wenu. Ngojeni nilitatokea na mimi na ngojea pamoja nanyi. Ilipokuja amri yetu ya kuadhibu na kuangamiza tulimokoa Shuaibu na walioamini pamoja naye wasipate adhabu na maangamizo. Kuokoka kwao kulikuwa kutokana na rehema iliyotokana nasi. Ukelele uliwatoa watu wa Madiana na tetemeko la kuteketeza wakapambaukiwa wamekwisha jifia katika majumba yao wamelala kifudifudi hawatukusiki hata kidogo mambo yakawaishia na athari zao zikapotea wakawa kama kwamba hawajapata kukaa katika majumba yao hali yao ikatamka ya kumzindua kila mwenye akili apate kuzingatia Zingatia basi maangamizo ya Madiana na vipi walivyobaidika na rehema ya Mwenyezi Mungu kama walivyobaidika watu wa Thamud kabla yao.